Zaza Desiderio, ongigin Euskal Irratietarat. Muito obrigado, é un um prazer estar aqui com vocês. Beraz, eskertzen du, hemen eta placer bat dela gurekin egoitea irratietan, beraz, Zaza desideirio, bera bateria jolea da eta perkusionista da. Ara, besteak beste, Robiko Festivalean arituko da Naizam Jalal taldean. Naizam Jalal. Naizam Jalal. Lehen aldia duzu, heldu zirela? Então, é minha primeira vez aqui no Itaxu. Ictas, não, não consigo pronunciar. Ichachu. Ok, <laughs> vou tentar depois. É minha primeira vez, estou muito impressionado com a beleza da paisagem, o festival bem rústico, assim, bem parece que é bem humano, bem terra, do jeito que, que a gente gosta no Brasil. Beraz, erraiten du impresionatua dela hemengo edertasunaz, jendearenaz, paisaiarenaz, eh, landa eremuarenaz, eta bala, biziki, biziki impresionatua dela eta biziki konten dela. Eh, nolako ibilbidea izan da zurea, zenta Rio de Janeiron sortu zara, eta orain Europan bizi Lionen, nolako musika ibilbidea izan da zurea? Então, comecei a tocar no Brasil, no Rio, mais precisamente, eu eh, tinha que eu me lembro, 8 anos de idade, tocava guitarra, enfim, vou resumir. uh, <laughs> com 12 anos fui tocar bateria numa big band ah, na igreja onde eu tocava. Em seguida, tive a oportunidade de tocar com vários artistas conhecidos, inclusive um artista francês que mora no Brasil há mais de 40 anos. Foi a primeira conexão que eu tive com a França. Foi através dele, e aí teve lembranças de quando eu era criança né, que eu escutava músicas francesas lá em casa. Enfim, quando eu fiz 29 anos, eu precisava mudar de país, ir para uma nova, uma nova atmosfera. Cheguei em Paris. Não gostei muito de Paris, confesso. <laughs> então, entre voltar para o Brasil e de repente ir para os Estados Unidos, apareceu Lyon na minha vida eu acabei chegando em Lyon, ah, me apaixonei por essa cidade, estou morando lá até hoje e estou fazendo um percurso musical bem interessante. Ko artistas diferente, bon, enfin. Uh, eh, ara, eh, beraz erranen dugu, sortzi urtetatik jadanik musikarekin ari dela gure uh, zaza, eta gero amabi urterekin bateria jotzen hasi zela, eta oita behatzi urterekin ezagutzak egin ditu frantses artista batzuekin, eta hola Pariserat joan zela, Parise onartzen du ez duela maitatu, eta uh, bitarte hortan Brasilerat zen, eta estatu batuetara tere bai, eta ebe hazartak egin duela, funtsana, uh, Lionera joan dela, eta hor biziki kontent dela, untxa, eh, zein da zure parte hartzea aerobiko eh, festivalean nola... <laughs> Além de tocar com a Naissam Jalal, que é uma artista que eu adoro, que eu aprendi a amar do fundo do meu coração, pela música que ela faz, pelas melodias é, magníficas que ela compõe e pelo engajamento político dela, Além disso, eu trabalho com vários outros artistas, né? Tive a oportunidade de trabalhar com Laurent Voulzy, com a Célia Kamene, com Quincy <laughs> Jones, com Brad Melda. Enfim, tive a oportunidade de tocar com vários artistas aqui na, na Europa. É, e também tenho meus projetos pessoais. Né? Estou lançando um disco com meu trio no ano que vem, que se chama Osmoses e também um, um disco simultâneo avec um grupo brasileiro que eu construí aqui na França há uns dois anos, que se chama Boca no Beco. Então, ano que vem é o ano do Brasil na França e a gente vai tentar fazer uma turnê com esses dois projetos. Errandu, Naisham Jalal izugarri admiratzen duen eta izigarri maite duen artista dela, lehenagotik ere ezagutzen zuela eta biziki prezatzen duela bere melodien gatik, bere komposizioen gatik, baina bestalde ere berarekin aritzeaz gain baditu ere bere, bere eh, proiektu pertsonalak, badu osmosis izeneko trio bat eta bestalde badu bekanoboka taldea eta jara, espero du eh, hori lantzen ari dela eh, eta espero du helduen urtean haunitz eh, joko dutela frantzian uh, ere helduen urtea, Brasilen uh, urtea izanen baita Frantzian, eta engaiamendua biziki garrantzitsua zaiola, horregatik preziatzen duela hain zuzen ere naizam uh, jalal uh, artista. Beraz, zuretzako engaiamendua importante eh, importantea da? Para mim, <laughs> o engajamento... É, apesar de que eu particularmente não sou engajado nas redes sociais, onde eu evito muito uh, falar de política, até porque isso exige muito tempo eh, e a gente tem rápido as palavras de, deturpadas, mas eu admiro os artistas que têm esse engajamento e que, independente do, das redes sociais, são engajados na vida pessoal. Uhum. E para mim isso é muito importante. Eu tenho sido de cada vez mais, né, em várias causas, né? E é só, só isso que eu quero dizer, que é, é bem importante para mim e que se eu for, se eu for entrar no, no, no assunto, <laughs> vai ficar vai virar um podcast. <laughs> Entendeu? artista gisa biziki garrantzitsua zaio um, artistak engaia daite zen, uh, eh, alta bera ez da saretan, uh, eh, sare sozialetan ibiltzen, zeren eta beldur baita gaizki konprenitua izan eh, dadin, eta gaizki bulertua balin bada bizia pasako lukeela bere buruaren esplikatzen, alta biziki admiratzen dituela sare sozialetan um, beren iritzia eta beren konpromisoa erakusten dutena artista horiek alta berakala ez du hori egiten, buruz burukoa lehenesten baitu eta buruz buruko hortan biziki artista engaiatua da eh, bera ala zinezko harremana lehenesten du hortan sinesten du eh, eta ez du ala gaizki ulertzerik eh, nahi zentzu hortan eta ara, beraz errepikatzen du uh, nahi izan jala artista hori uh, um, zinez erraten dituela gauzak egiazko bizian ere eta zentzua, zentzua badutela beretako. Bukatzeko, horren galdetzen dauzut, e, eh, ara, e, eh, Euskal Populua eh, ezagutzen zinuenez lehenagotik, e, eta behin unat etorrita ze sentitzen duzun hemengo jendearekin, eta baduk, baduzunez mezurik e, Euskaldunei pasarazteko? Bai! <laughs> então, eu, eu já, já, já ouvi muito falar, inclusive por um amigo, Henrique Sevá, grande saxofonista que está aqui na não muito longe daqui. Eu toco com ele em vários projetos, né? E ele sempre falava, mas eu nunca tive oportunidade. Então, esse ano está sendo a primeira vez que eu estou tendo contato direto com o povo basco. E está sendo uma coisa impressionante para mim, porque uma língua tão bonita, os fonemas. Eu, eu, eu acho que eu poderia aprender <laughs> basco <laughs> muito rápido, porque os fonemas é, são fáceis para quem fala português, né, no meu caso. Então, assim, está sendo uma experiência incrível. E pela língua, mas também pela, pela paisagem e pela cultura, né? La bolota <laughs> basca. Enfim, eu estou aprendendo muita coisa, eu espero voltar com mais calma, porque eu sou apaixonado por línguas e essa língua está realmente é, me falando muito alto no coração. Bera, zerraiten du, ala, be, impresionatua dela Euskal Populuarekin, Euskara entzun duela, izigarri maitatu duela, eta badula eh, ere harremana saxofonista haundi batekin, eta bere bidez eh, ukantzula Euskal Popularen eh, berri, errik zebaren bidez uh, ukantzula gure berri, Euskaldun Popularen berri, eta ara, eta nahiko lukela beste noizpait itzuli una lasai, lasai eta nahiko lukela, eta uste duela gainera Euskara erreski ikasten alko lukela, fonemak eta entzunez, ala, be, bizi bereziki eh, familiarra egiten eh, zaiolako. Eta, ara, ebe, eh, muito, muito... Ah, ah uma, uma última coisa, assim, pra, para todo o povo basco. Continuem assim, guardem essa cultura que é muito importante. Uma língua, é, bom, vocês sabem, né, é muito importante para que uma cultura continue viva. E espero que os mais novos também aprendam e e exportem também o basco, né? Não que, que não fique só <laughs> no, aqui no, no País Basco, mas que outras pessoas né, no mundo afora possam também conhecer e saber da importância dessa língua local. <laughs> artista gisa biziki garrantzitsua zaio um, artistak engaia daitezen, uh, alta bera ez da saretan, uh, eh, sare sozialetan ibiltzen, ...zeren eta beldur baita gaizki konprenitua izan eh, dadin, eta gaizki bulertua balin bada bizia pasako lukeela bere buruaren esplikatzen, alta biziki admiratzen dituela sare sozialetan um, beren iritzia eta beren kompromisoa erakusten dutena artista horiek alta berakala ez du hori egiten buruz burukoa lehenesten baitu eta buruz buruko hortan biziki artista engaiatua da eh, bera ala zinezko harremana lehenesten du hortan sinesten du eh, eta ez du ala gaizki ulertzerik eh, nahi e, zentzu hortan eta ara beraz errepikatzen du nahi izan jalala artista hori e, zinez e, erraten dituela gauzak egiazko bizian ere eta zentzua, zentzua badutela beretako. Muito, muito obrigado, Milesker. Muito obrigado e, alors, je veux dire obrigado... Milesker. Milesker. <laughs>